بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فنسألك اللهم أن تجعل الخيرات في حياتنا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je uputio na pravi put. Da nije njegove upute mi zaista upućeni ne bi bili. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Volimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Molimo ga da nam daruje korisno znanje kojim ćemo znati koje nas djelo približava džennetu a koje nas djelo približava džehennem. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu njegovoj časnoj je porodici vrlim ashabima i neka je mir i spas svima onima koji nastoje živjeti u svojim životima stilom življenja Muhammeda sallallahu alaihi Gospodaru, ništa nije lako osim onoga što ti svome robu, muškarcu ili žen učiniš lahki Pa te molimo da nam uviješ, uvijek olakšaš da činimo dobro. Amin. Draga braće i poštovane sestre, Nastavljamo svoje druženje sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I prvi nam je cilj da naučimo kako za dobiti zadovoljstvo gospodara kroz slijeđenje njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I kao što smo uobičajali uvijek na početku kažemo neke stvari koje su vezane za momenat koji evo živimo. Ikrar su dove, ispraćamo naše hađije i želim sa vama podijeliti jedan detalj iz života Muhameda sallallahu alaihi sallam. Kod njega je došao Hazreti Omer i tražio je dozvolu od Božijeg poslanika sallallahu alaihi da mu dozvoli nakon oslobođenja Mekke da ode da posjeti Bejtullah ono što mi zovemo hađi ili umra tada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Hazreti Omeru idi brate i nas se sjeti u svojim dovama. Tada je Hazreti Omer zaplakao i rekao, zar ja da se tebe Božijeg poslanika u dobama sjeća. Iskoristimo to što će Allah dragi počastiti i ove godine našu braću i sestru da krenu na to putovanje. Kada odemo da se halalimo i da ih ispratimo, zatražimo im do kada su pitali jednog velikana koji je ustrajan bio u poučavanju, u odgoju, u dubokoj starosti, kaže koja ti je najveć, koje ti je najveće zadovoljstvo? Kaže najveće zadovoljstvo mi je kada znam da je neko u noći ustao pa se imeni u doj sjeti. Jer to je ono što ostaje. Jedan od ahbaba kaže kada je bio prošle godine na hađu, kaže kada sam bio kod mezara Rasulullaha s.a.v. prenio sam i od tebi salam. Eto, Allah meni nije počastio da budem na tom barek mjesto. Znam se, sjetite se kod Bejtullah. Sjetite se tamo gdje Ibrahim a.s. klanjao namaz. Sjetite se na Arefat. Sjetite se događa šeitana, kaže gospodar onako kako ja njega gađam sada. Neka moj aba, moj prijatelj, moj brat, moja sestra kaže šeitanu u životu bježi od mene. Nismo ja ti istoga mileta, Nismo istoga dina. Dobiti to nije mala stvar. Zato ovaj moment molim vas da iskoristite jer prođe to i dove nema još evo još malo pa će ovi kopnom koji idu i krenuti ja molim gospodara da nam dadne da razumijemo uvijek ono u čemu smo jer dok ne razumijemo ne možemo se okoristiti ne možemo iskoristiti priliku ja molim gospodara da ovo bude jedna smjernica koju ćemo svi zajedno ako Bog da u svojim životima primjenjivati amin kao što smo običajili pokušavamo kod sebe izgraditi osjećaj da cijenimo onoga ko učini dobro imam Buhari je nama dobro učinio. Sabro nam hadise u jednu zbirku. Naši roditelji su nama veliko dobro učinili. Kažem prije par dana mladim ljudima, srednjoškolcima, velike je istine, velike je istine, teško je sakriti. I zato se moraju šetani svih oblika udružiti da te istine sakriju. Evo kad smo spomenuli roditelje. Činjenica je da te otac i majka najviše voli. A činjenica je da pogotovo kada si mlad ili mlada, svi te hoće ubijediti da ti oni više žele dobro nego otac i majka. I koliko truda u to uloži. Ja molim gospodara da ove fatihe ili dove koje mi proučimo imam Buhari budu razlog ako Bog da dodatne milostinja. Ridan lillahi fatiha. Došli smo do 20. poglavlja u sahivu imama Buharije Babu listinđa i bil Poglavlje čišćenje nakon nužde korištenjem, korištenjem kamenčića. Kao što sam prošli put kazao, svaku, svaki, svaki, svako stanje kroz koji Boži rob prolazi, ili ga približi gospodaru, ili ga od gospodara udalji. Nema da ostane na istom mjestu. Banalan primjer. Sada uzmiješ da popiješ čašu vodi, Normalna fiziološka potreba. Kažeš bismillah, šta te ta čaša, šta? Približila Allah. Zaboraviš bi bismillah, šta si, bio si nemaran, šta si uradio? Udalje si. Dok čitam ova poglavlja koja su na prvi pogled onim temama o kojima se ne priča. I da znate, jedna od opasnih stvari danas jeste da, kaže, kod nas je pitanje odnosa između muškaraca i žena onaj tabu tema. Nije. Da, evo da porazgovaramo, da vidimo otvoreno sve. Naravno, o razvratu govrt ili razvrat promovira, to je zabranjeno. Jer to razvaljuje brakove, to razvaljuje porodce, to podiže generacije na nečemu što ne valja. A u islamu nema teme o kojoj se ne može razgovarati. Allah vam drago, oslušajte samo ovaj ajh. u kana waladun fa Kaže gospoda, reci Muhammede da Allah ima sina, da ima ja bi mu prvi rob bio. Ako o tome možemo razgovarati, a nema gospodar, subhanahu wa ta'ala, uzvišeni gospodar, nema. Nema toga, nema druga, nema nikoga sličnog, jedini je jedini, živ, vječan, mi, moj i tvoj život, niti je i drugi živi, ali također mi živimo životom koji je prolazan, gospodar je jedini koji je istinski živa, ali o svem. I tako kad ulazimo u ove teme, pokušajte se sjetiti činjenice da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam prije nego što bi ušao da obavi nuždu i nakon što bi izašao nakon obavljene nuždi imao posebne upute kako to treba učiniti. Zašto? Jer je izloženost čovjeka tada nečistoćama i fizičkim, a i onim duhovnim, nematerijalnim, džinskom svijetu, pogancima, ovome ili ono, tada je najveća. Pa kaže Resulullah kada ulazi, jel Allahumme inni a'udhu bike min al-khubuthi wal khaba'ith. Gospodaru, sačuvaj me nečistoća u svim formama. Kaže, neko ovo se odnosi i na fizičke i na fizičke na materijalne i nematerijalne nečistoće. Odnosi se na šta? Svaka vrsta nečistoće, uključujući i nečista bića. E sada kada čovjek obavlja nuždu, imaju edep, imaju norme, imaju Allaha vam drago, ako je gospodar nama dao svoga minenika, koji nam je do, do u detalje pojasnio i taj aspekt, to znači da je kompletan život pojašnjen. Do aspekta obavljanja nužde sve imam. Alhamdulillah, imam. Ovo je upta, upta Rasulullaha sallallahu Nema spominjanja Allaha, nema razmišljanja. Imaju oni koji uče Kur'an na pamet, imaju problem. Nekada im počnu ajeti i napada. Kako ono učio taj dan Musaf i počne se svijet prisjećati ajeta. Pa kaže jedan, ja sam počeo poeziju, kaže, učit na pamet, samo da, ona, da, da u trenutku obavljanja ne smijem, ne smijem Allah. Zašto? Jer je Resulullah sallam nakon što bi izašao, nakon i nužde, šta bi rekao? Kratka riječ, gufraneke. Šta znači ovo gufraneke? Oprost tvoj molim. Zašto? Zar je učinio Resulullah sallam nešto za što treba oprost molim? Ne. Gufraneke, molim te gospodaru da mi oprostiš što sam ja proveo dio svoga života bez da tebe spominjem. Eto. To je to. Ili ona druga doba koja je malo duža, hvala Allahu koji je od mene uklonio, koji mi je dao zdravlje i od mene uklonio ono ono što me uznemirava. To je jedan aspekt. Elhamdulillah da budete, pazi, toliko je Allah prema tebi milostiv. Da i taj aspekt života ti je dao, evo ti nacrtano kako trebaš. Evo ću ti primijeniti jer nećeš to do tebe. Druga stvar, sve što ti Allah dao, ako smo rekli da te svako djelo može približiti ili udaliti od Allaha, isto tako. Sve što ti Allah dao, možeš upotrijebiti na način na koji je on zadovoljan ili možeš upotrijebiti na način na koji on nije zadovoljan. I mi danas učimo to. Čime se čistiš? Jer gledajte, banalan primjer, alhamdulillah, Allah nas počašćuje jer desnom ruku. Imam Allah nam dao dvije ruke, pa kaže meni je Allah lijevu dao, što ima veze što neću jest lijevo. Allah mi je dao jednu i drugu ruku, jel tako? Ali Allah rekao, jedi robe moj desnom ruku. Da bi tako pokazao da meni je slušaš i moj uput preko miljenika koju sam ti poslao slijediš. I kada jedem desnom rukom, ja sam, još ako bi smilu proći šta sam ja uradio? Ja sam upotrijebio ono što mi Allah dao na način na koji on zadovoljan. Suštinska stvar danas, pogotovo kod nas koji smo mlađi, jeste da to prelomimo kod sebi u životu. Ono što ti je Allah dao, kada koristiš na način da koji on nije zadovoljan. Prvo, izložio si samoga sebe i njegovoj srčbi. Drugo, izložio si samoga sebe da bereket bilo čega što si upotrijebio na neprimjeren način izgubiš. Čovjek uđe u brak na neprimjeren način. Čovjek zasnuje poslovnu vezu na neprimjeren način. Niti ima bereketa u poslu, niti ima bereketa u, u braku. Zbog toga spominjao sam primjer, trebam ga opet Allah, dragi, nam je dao mnogo. Čovjek ti dođe i kaže, Bujrum, evo ti ključ od auta, pun je rezervar. Bujrum, idi svugdje, ali nemoj molim te na alpašno polje u taj taj dio. Nema auta da je bolje ušlo u taj dio, da nije razbijeno staklo, opljačkano ili ukradeno auto. Čak se zna da prebiju čovjeka i da mu otmu auto. Znači, idi po Sarajevu, vozaj, sidi na vrlo Bosni, izađi za babom. Idi prošetaj s braćom, sa sestrama, sa društvom. Idi, ali nemoj molim te u taj dio i ti onome koji ti je dao auto, dao ti ključeve, dao ti pun, pun spremnik, jel, jel, goriva i ti odeš na to mjesto. Još vasuješ da genek i ukradu ti auto. Kaže šteta auto 10.000. Allah ti drago ko vrijedi više ti auto. Čime možeš sebe kupiti? Čime možeš kupiti dan svoga života? se kad ga upotrijebiš kako ne treba. se šta si uradio. Samog sebe si uništio. I zato uvijek se sjećajte one rečence Velkana, da znaju ljudi koju slast osjeća vjernik i vjernica u, u srcu svom. Jer zna što je ovdje i zna ih. Kaže, uzeli bi im to i oružje. Nemojte dozvoliti da budete jeftini od auta, od kuće, od materijalnih dobara koje nam gospodar dao. ستين وبدأسي بيتي حديث حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال obavijestio nas je Ahmed ibn Muhammed al-Mekki od Amra ibn Jahja ibn Sa'ida ibn Amra al-Mekkija od njegovoga dede od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao ittabatu nabije sallallahu alaihi wasallama wa kharaja li hađatihi jedne prilike bio sam uz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada je izašao da bi obavio neku svoju potrebu fiziološku. kana la yaltafitu minhu. Krenuo je i nije se okretao ko je iza njega. Krenuo je da obavi svoju potrebu. qala ibrini ahjaran estanfidu biha. Evo nahvahu. Tada je Rasulullah sallallahu alaihi rekao vidi Abu Hurere krenuo kaže Abu Hurere potraži mi kamenčića da se očiti nema ničega drugoga nema vode nema wala ta'tini bi azmin wala bi raus i nemoj mi donositi ono što je kost od životinje kada se ona je osuši od mesa i od onoga i niti stvrnutu balegu jer balega kad se stvrne liči na kamen فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه pa sam ja došao do Resulullaha noseći, noseći to kamenje u dijelu svoje odjeće. I dao sam, stavio sam to pored Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i okrenuo sam se, otišao svojim poslom. Ovaj hadis Resulullaha sallallahu alaihi wasallam je vrlo jasan. Kost tvrdnuta balega je nešto čime se nečisti. Ovdje vrlo bitna stvar jer mnogi ljudi s time imaju probleme. U jednoj vjerodostojnoj predaji Rasulullah s.a.v. kaže da je ta balega nešto što oko čega se koncentrišu pogotovo ova nevidljiva bića koja mi zovimo džin. Kaže Allah je njima u tome obskrbu da. I zbog toga je vrlo bitno na samom početku da razlučimo koliko ti može biti bitno da sačuvaš da sačuvaš svoje zdravlje psihičko zdravlje tako što će se čuvati onoga što je Resulullah s.a.v. rekao da se čuvaš to je prva poruka Boži poslanik Ebu Hreri kaže donesi mi kamenčića kazali smo da čišćenje od nužde bude najprije onim što je najbolje voda ako nema vode može ono što je slično vodi nema čišćenja onim što je što se poštuje. Čak u Lema ranije govorila papiro, nema čišćenja. A danas toalet papir je ovaj drugačija vrsta papira. Jel? Nije to to. Resulullah s.a.v. kaže Ebu Huriri nemoj mi donositi kosti niti mi donositi stvrdnutu bale. Nečistoće nečistoćom se ne, oklanja, ne otklanja nečistoće, To je vrlo bitno. Sjećate li se prošli put smo govorili kako je Resulullah sellem rekao kada piješ nemoj disati u posudu iz koje piješ oni koji su bili sjećate se isto tako Resulullah sellem daje ti higijensku smjernicu ove stvari nisu ono ono čime se čisti vrlo bitna stvar vjerujte mi pobjegne čovjeku pobjegne mu s kaže čisti se kojom lijevom rukom ufati sebe da se čisti desnom ruku. Vrlo je bitno sticati navike. Da bi, da bi stekao naviku, bitno je prvo da znam šta treba, šta ne treba. Alhamdulillah, nas Allah dragi počastio da mi u svojim kućama imamo alhamdulillah vodu. Danas masa svijeta, alhamdulillah ubasti, ima tekuću vodu. Subhanallah, kad god izađe čovjek iz toaleta i pomisli koliko Božih robova danas na svijetu nemaju uopšte u toaletu vodu. Opet se vraćamo onome prvo. Kada nam je Resulullah s.a.v. rekao s ovim je Allah zadovoljan, s ovim je gospodar nezadovoljan. On nas je uputio na koji način, bilo koju relaciju, bilo koji odnos, bilo koju pojavu, na koji način ćeš to uraditi. Kaže, nemoj se čistiti onim što je nečisto. U redu. Gospodar je meni preko svog poslanika to rekao i ja to izbjegavam. Korištenje onoga što je Allah dragi meni i tebi dao. Pomaže nam, znate u kojem aspektu, a on je vrlo bitan. Neće se probuditi stid u tvome srcu. Dokle god ne budeš i u najmanjim stvarima vidio veličinu onoga što ti Allah daje. Bez obzira, dragi gospodar ti dao, alhamdulillah, danas na sofri ima šta da jedeš. Koliko ljudi, pa kao alhamdulillah, rekao sam bismillah, alhamdulillah, što ima? Koliko Božih robova nema ni to na sofri? Koliko? osjeća jedino kroz slijedženje Rasulullah sallallahu može čovjek postići postići ono što se zove stanje stida. Da kada koristim ono što mi je dao, koristim kako me gospodar uputio. Drugo, pitam se kako je Muhammed a.s. u datoj situaciji postupao. Ja govorio sam vam možda Uvijek, ako hoćeš da znaš, jel tvoja situacija ispravna ili nije, bez obzira šta je, pusti, ne moraš pitati Pitaj se, bil Resulullah u toj situaciji vidio? Banalan primjer, nekome učiniš uslugu. Tražijeći Allahovo lice, kažeš ja tražim da Allah bude zad. Čovjek dođe pa ti donese poklon. U trenutku kada prihvatiš njega i kažeš uzmiješ taj poklon i poklon ti drag, Bin Resulullah sallallahu alaihi sallam prihvatio poklon od ljudi kojima nešto radi Allahu. Samo ti naopadne um to. I kaže hvala da nekome od rodbine kad budeš posjetiš. Jel tako? Nekada Allah mi dragog postupkom me ljudi više uče nego pričom. Mi sada najbolje vidimo jedni od drugi. Alhamdulillah, i došli klanjali akšam, i družimo se. Mi smo svi fini muslimani, muslimani. Dijela naša o nama govori. Jedna žena studentici našoj, studentica, udal se mladi bračni par van Bosni, trudna. Kaže, ti kad se porodiš, kod mene ćeš biti. I žena je uzmije sebi u kuću, deset dana se dekomodira. Da bi to jel garibu, strankini, olakšala, valja se porodit, valja, došla joj prva beba. Kako će, šta će, curca se rodila. Hizmet, onaj krajnji hizmet, podredila sebe, svoje četvero djece, muža, u stanu manjem od 60 kvadrata. Podredila se skroz. I kaže ova studentica nakon što je došla, kaže, evo Bujru mi, mi mala kupili prsten kao poklon. Kaže, ovo je suza u očima. Kaže, ja sam to radi Allah uradila. Njoj je teže što joj neko daje poklon. Nego meni i tebi, jel? Subhanallah. Kaže, ja sam to radi Allaha uradila. Bez obzira šta čovjek radi ono što i ta jedan postupak tebe nauči. Ako si nekom je učinio nešto radi Boga, Allah ti dao ime, pa te neko hoće poslušati. Pa možeš nekoga zaposliti. Pa možeš nekom je posredovati. Ne na nedozvoljen način. Ne, zaposlio ga preko veze pojma nema. Dvije lijeve ruke, dvije... Ne, ne. Čovjek kvaliteta može obavljati kompetentan, sve. Ti samo rekao, dobar je on, primi ga kod sebe u firmu. I onda ti ovaj poslije Boga mi takav. Ali imaš nekad situaciju da možeš pomoći ljudima. Allah ti otvorio, dao tebi nimet, subhanallah, učite tu dobu, gospodaru neka. Resulullah je molio, Allahumme inna nes'eluke tuka wal huda wal afafe wal ghina. Gospodaru, počasti nas takvalkom, tuka, takvalkom, huda uptom. Zato sam i počeo sa njim, hvala Allahu koji nas je, koji nas je uputio. Wal afaf, čednost, čestitost braćo i sestre, nema budućnosti za ovu državu. Bez čestitosti, bez čednosti naših djevojaka i čestitosti naših mladića. Nema, vjerujte. Urušit ćemo se u sebi. Oni kojima smo se podsmijevali prije 10-20 godina, sad ličimo na njih. Zašto? Zato što gledamo što gledaju oni, što čitamo što čitaju oni, što pričamo ko što pričaju oni. Sve naše priče su koja, kolika je plata. I kako ćeš, kad si materializirao se, kaže šta će od toga dobiti? U redu, Jel ima Boga Koliko sebi je platio pa da znam za koliko će se prodati? Koliko si dao para da imaš sebi pa da znam koliko koštaš da te kupi? Subhanallah. Vrlo bitan aspekt. Allah te počastio da možeš nekome učiniti uvijek nastoj, nastojte dijelima da, pazite Resulullah sallallahu nije tako mi gospodara, nije, gledajte, nikada, vi znate da nikada nije tražio pomoć od ljudi, uvijek bi on radio. Što je rekao Ebu Hureyre donesi mi Da bi rekao nama, kada idete dobavite nuždu, pa nemate papira, nemate vodi, uzmite kamenčić, ali izbjegavajte ove dvije stvari, nemojte kosti, nemojte srdu tabale, izbjegajte to. Nama je Resulullah dao kompletnu situaciju. Allah nam dao preko Resulullah da vidimo kompletnu situaciju njegovog života. Ono što radimo radi gospodara, to je ono što nam ostaje. I pustite, pustimo se toga. Vrlo je bitna stvar. Meni dolaze ovaj e-mailovi vaši, pa ja vidim plemenita želja, hoće da se pomogne, imamo socijalni slučaj, imamo ovo, imamo ono, pa kaže da Sergiju da ovo, ja, se izvinim, ne smijemo Sergiju ovdje, mimo saglasnosti se ovo što sakupljamo hranu, ovo je, ovo je odgoj. Ovo je odgoj nas da naviknemo sebe da svaki hefti izdvojimo. I to odmah ide u narodnu kuhinju jer odmah će se reći Hafiz Kenan podnio sa sobom 10 kila riže. Pa ste ljudi su skloni tome. Nemo, jedna glava hiljadu jezika. Odmah, momci ili djevojke su prošli put, ona, jel da? Ona popišu, odnesu, gotovo, niko nema više. Pazite, molim vas, braćo i sestre, dajte da se bavimo da kad sam u tabačkom mešinu što sam ovdje? Znači što, prvo, bismillah. U ime dragog Boga. Drugo, šta, šta hoću? Hoću da se odgaja. Hoću da znam da ću ja, mogu sutra biti direktor firme, mogu biti sutra, ne znam, nija inženjer, mogu biti sutra milionir. Ja se odgajam u mešćinu, ja hoću da naučim šta je Resulullah radio, kako je radio. Mi smo ovdje radi odgoja, prvenstveno. I još jedna stvar, mene je zabrinjava, pazi, ako sam student, Lijepo evo, pa ću kilu riže, pa marku dvije, pa ipak mene roditelji jel da izdržavaju. Zapamt, še, jedna od šetanovih spletki jeste, kad, si, kad klanjaš namaz, kaže dobro bi bilo da učiš Kur'an. Kad počneš da učiš Kur'an, e ne ostavio si namaz, idi obav namaz. Šta ti radi? Poigrava se s tobom. Ne da ti da budeš Kad studiraš, Studiram, izvinite, studiram političke nauke. Dobro, šta mi tu može pomoći? Može mi pomoći danje jezika. Uloži, plati pare u na dobar kurs jezika. Pa završiš političke nauke, znaš nam tri jezika. Budeš političar koji će gledati interes svoje države, svih njenih građana, da nas zaštiti, jel? Da jedan okvir koji ima. Pravo studiraš, medicinu, bilo šta. Ne znam, zanatlija si. Dobro, plati ako treba da neku novu vještinu stekneš. U trenutku kada treba da ulažemo u sebe, nemoj da šetan kaže hajde ulaži u druge. Pa dobro, kako pa ću ulagati kad nema? Ulažem ono što su mi roditelji dali, to mogu, evo, u tabačkom ću dati pomoću nekog studenta kojeg treba pomoć studenti, a ja ne mogu riješiti. Pasta država koja ima, evo, PDV, mi popijemo čašu vode, oni od toga naplate PDV, jel tako? E sad zamisli sebe, kako ti šetan kaže, hajde ti rješava socijalni slučaj. Taman riješiš jedan socijalni slučaj, će ti čovjek kaže, Allaham, jeste on ima troje djece, ali ja imam petero djece. A ne možeš mu pomoći, šta ćeš onda? Uvijek, radi dragog gospodara, rad šta radimo. Drugo, uvijek gledajmo prioritet. Šta je najprioritetnije da mi radimo sad? Po meni, ako se izgradiš u, u, u kvalitetnog pojedinca, muslimana, muslimanku, to je, to je uspjeh. Gdje? Išao sam u tabački, slušao o hadisu Rasulullah, išao sam na to predavanje, odgajao sam se, išao sam družio se sa Kur'anom tu i tu, odgajao se, učio sam jezike, učio sam ne znam nija vještine, imao prijatelj. U ovoj fazi u kojoj je većina vas ovdje, vi trebate to raditi. Nemojte Allaha vam dragog da budete konaj koji je klanio nama šetan mu rekao idi uči Kur'an. Tamo počeo uči Kur'an, e dobro bi bilo da malo zikriš, pa ti počneš zikrit, on kaže, a što nisi bala na namazu? Ne smijemo to sebi dozvoliti. Ono čemu nas uči znanje, braće i sestre, jesu prioriteti. Allah je mene dao sam na fakultetu. Ja se mogu baviti sa hiljadu drugih stvari. Ako ja ne izgaram nad tim da moji studenti nauče ono što treba, ja svoju primarnu misiju ne obavljam. Moja primarna misija je da ih naučim tome. Je tako? A ja mogu javno govoriti, ja neće biti siromašnih u Bosni. Ti koja vojska će da avze to riješiti? Jel razumijete? Molim vas, nemojte, ovo što radimo, ovo sa Kuba, alhamdulillah, preko četiri ona se skuplo. Pazite, hoćemo da se učimo timskom radu. Hoćemo prvo da se učimo da, da izdvajamo. Marka dvije, marka dvije, nebitno koliko je. I to možeš. Ali uvijek, molim te, brate, sestru, uvijek analiziraj koja je tvoja primarna, ona prva misija. Kada to budeš, onda ćemo ako mogu, da mi kao umet krenuti naprijed. Jer kad kreni vas 10, vas 50, 100, 150, 200, krenu naprijed, alhamdulillah. Allah dragi onda otvara. Otvara vrata, otvara mogućnost. Onda mi kažemo, ne, ne, nećemo, mi ćemo se povrinuti Pazite, iz tabačkog da krenemo, pobrinut ćemo se na području općine Stari grad, da nijedna socijalno ugrožena porodca nema, nema problem. Ali s kojom? Sa vas djesu? Ja mogu ući profesionalnim bokserom u ring, ali sigurno da je genek Bez obzira što sam golem. Mislim, još će me lakše udara. e nemojte, Allah vam drago, nemojte da budemo ti. Procijenimo svoje snage. Pazite, to isto, evo, učimo Kur'an, alhamdulillah, Allah nas počastio. Ne učim ni po sahifu, hoću da učim po tri džuza. Kako je mogućnost da ću to moću raditi? Jel razumijem? Vrlo malo. Molim vas, vi ste, alhamdulillah, bistri razmišljajte o tome. Ja nikoga neću i kazao sam, ni jedno dobro koje mogu da pomognem neću sportu I kazao sam, ja mogu od sebe da 20, 50 maraka ćemo mi odavno. Pa nije to suština. Ja vas molim, gledajte u čemu ste. Pokušajte, mladići koji neće studirati, nek idu u zanate, nek završavaju u zanate, nek se zapošljavaju, nek pronalaze mlade djevojke, muslimanke koje hoće da su, nek formiraju porodice. Imamo problem, braćo i sestre, imamo problem toga. Problem hiljadu stvari. I to je Ulema rekla, kaže, često ti šeitan, ti znaš šta hoćeš, ali ne znaš šta bi sve trebao ostaviti da bi to što hoćeš ostvari. Znam, hoću da budeš uspješan student, ali koliko stvari moraš ostaviti da bi bio uspješan student? Molim vas, da nas Allah dragi počasti znanje. Prvo, amin, recite da nas Allah dragi počasti takvaluk, jer to je znanje veza. I da nas počasti da znamo prioriteta ako Bog da u svom životu. Amin. Molim gospodara ako Bog da, da ove stvari razumijete. E, također, ova asocijacija Istanbul pravi školu hadisa. Ja sam se ponudio ako Bog da, da to vodim. Oni koji žele nek se prijave. Onoliko koliko bude mjesta on će primiti. Malo da se družimo i mimo, mimo tabačkog. I uz Božiju pomoć da idemo uvijek. Pazite, ono što garantuje onaj ako Bog da, da ćemo uspjeti to je ako sve što radimo, radimo onako kako nas je Rasulullah poučio. Šta god je Rasulullah radio dobro, u tome je šta? Ustrajavo. Drugo, šta god je Rasulullah radio dobro, šta? kvalitetno je radio. Kontinuitet, kvalitet i treća stvar. Rasulullah sallallahu sve što je radio konzistentno. Odgovara kontekstu u kojem si. Kad si student, baci se na knjigu i završi studij. Nemoj kaže, završio sam studij, kaj ostala mi još dva ispita. <laughs> kaže, mlađe, završi, dva ispita. Pa možeš dva ispita nositi četiri godine. Je tako? Molim vas, braćo i sestre, da to imate na um. Radi svi u nas. Naša misija, ako Bog da, da budemo što bolji, odani gospodaru i da tu odanost prenesemo drugim ljudima. Da nas Allah, dragi, u tome pomogne. Amin. Euzu billahi na šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru ono naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš počasti nas na oba svijeta, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš molimo te da zbog grijeha naših, našim dušmanima nad nama ne danješ nikada vlast. Gospodaru naš molimo te dženneti svako djelo koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te da nas sačuvaš džehennema i svakog djela koje približava džehennema. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš takvalukom. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš uputom. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš černošću i čestitošću. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš da smo neovisni od svih tvojih stvorenja. Gospodaru, neka naše potrebe budu samo prema tebi. Gospodaru, neka naše potrebe budu samo prema tebi. Gospodaru, naš, naše potrebe neka budu samo prema tebi. Gospodaru, naš počast nas da budemo dostojanstveni i učeni. Gospodar naš počast nas da se nikoga ne bojimo kada o tebi govorimo. Gospodaru, naš počast nas da budemo od onih koji pomažu umet Muhammed. Muhammeda. Gospodaru naš počast nas da budemo od onih koji neće obrukat umet Muhammeda. Gospodaru naš svako dobro koje smo učinili ti od nas primi. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodaru, naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš ovaj susret, ovo naše malo djelo primiš. Gospodaru, naš molimo te da nas počastiš proživljenjem u društvu svoga miljenika Mohameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, naš nadahni naše hađije da se i nas u svojim domama sjećaju. Gospodaru, naš oprosti hađijama i onim za koje hađije mole oprost. Oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama. Svakome koji je na ovom mjestu učinio neko dobro ti gospodaru prim. Molimo te da nahraniš one koji su gladni, da zaštitiš one koji su nemoćni i da nam dadne dadneš od sebe pomoć nakon koje, nakon koje nam ničija pomoć neće trebati. Subhana rabbika rabbil izati, ama yasifun wa ala alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil